Zindan Gülistan'dır bize Orada gül verilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar ser bize Bir adım var şehadete Dört duvar ser bize her bir duvar Yusuf olmuş dayan sabır et diyor. Her bir gün bir asır olmuş ayrılık acı geliyor Sönür güler prangalar bizlere korku vermiyor İslam uğruna meşakkat bizlere huzur veriyor Zindan gülistandır bize Orada gülderilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Allah sevdiğine verir bu zor olan imtihanı Ateşi güle çeviren cennet iler loş zindanı Layık olanlar zindana kapanmışlar bak secdeye çünkü Yusuf bu zindanı çevirmişti medreseye Zindan Gülistan'dı bize orada güzel bir ümmete er. Bir adım var şehadete döndü var değil bize Bir adım var şehadete döndü var değil bize Zindan Gülistan'dır bize orada gül derilir ümmete er. Bir adım var şehadete Bir duvar set bize Sabrımızı zorlasanız Yine karşınızda sabır Allah için ölüm zindan Bizler için değil kahır Zindan gül bize sabrımızı zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır. İnadım var şehadete, bir duvar serdeyi bize.